cibiyar dr bukar usman ta ɗauki nauyi domin yara tatsuniyar tamu ta yau ci gaba ne akan tatsuniyarmu ta jiya yara yara idan ba ku manta ba a jiya mun tsaya ne inda dodanniya ta zama kyanwa da kuma ce sai ta ɗauki fansan abin da ɗan kutun gayya ya mata yanzu za mu ɗora. dodanniya bayan ta zama kyanwa sai ta kama hanya, mata tsaya ko ina ba sai a gidan su ɗan kutan gayya. Da shigarta sai ta iske shi yana barci, sai ta laɓaɓa har ta kai kusa da shimfiɗarsa. Sai ta yi wani karatu irin na tsafinta, ta toba masa a fuska, sai ya zama ɓera, sai ta ɗauke shi ta kai gidanta. ta sa shi a cikin ƙoriyar ɗaki daga nan ta yi masa wani tofin ya koma mutum ita kuma ta rikida ta zama mutum sai ta harare shi fuskar ta murtike tana cike da fushi ta ce ɗan kutun gayya yau fa ga ga ka ƙarya ta ƙare ɗan kutun gayya bai tsorata ba kuma bai ce mata komai ba can da dodanniya ta ɗan huta sai ta sa ‘yar autarta tsaron ɗan kutun gayya ita kuma ta kama hanyar kasuwa sayan kayan yaji wanda a cewarta za ta dafa ɗan kutun gayya da shi tafiyar ta ke da wuya sai ɗan kutun gayya ya yi wa wannan ‘yar auta ta dodanniya dabara inda ya karɓi kayan jikinta ya sa ita kuma ya sanya mata nasa ana haka can sai ya ji motsin dodonniya ta dawo jin haka ke da wuya sai ya zabura ya tare ta yana kwaikwayon maganar 'yar auta yana yi mata maraba bayan ɗan wani lokaci kuma sai ga 'yar a cikin kayan ɗan kutun gayya tana yi ma dodonniya maraba farat sai ɗan kutun gayya ya dobi dodonniya ya ce ga munafikin nan ɗan kutun gayya yana nuna wai shi ne ‘yar autarki har da cewa sannu da zuwa inna yau dai ƙarya ta ƙare sai da danniya ta ce lalle kam ni da lalatacce nan take ta yi wuf ta shaƙo ‘yarta ta sa wuƙa ta yanka a tunaninta ɗan kutun gayya ta kashe tana gama yanka ‘yarta ne sai ɗan kutun gayya ya buga tsalle a gefe ya kwance zannuwan da ya ɗaura ya dubi dodon niya ya ce ‘yar auta kika yanka ni ko ni ne ɗan kutan gayya gwanin gayya na yi miki irin gayyartawa yana gama faɗa mata haka sai ya yi wal ya ɓace dodon niya ta kama ‘yarta ta tuba kayan jikinta sai ta ga lalle kuwa autar ta ce ta yanka nan take baƙin ciki da haushi da takaici ya kamata ƙarshe ya sa ta haɗe zuciya ta mutu ƙurungus kan kusu wannan kenan yara yara tun da muna da sauran lokaci bari mu ɗora da wannan tatsuniyar tatsuniyar mu ta gaba tatsuniya ce akan biri da kare wata rana kare yana yawo a cikin gari sai ya haɗu da biri sai biri ya tambayi kare inda za shi sai kare ya ce da biri ina yawo ne ko zan samu ɗan abin da zan ci shi ma kare sai ya tambayi biri inda za shi sai biri ya ce aini kullum a daji nake wuni in ci abin da zan ci in ƙoshi biri ya ce da kare ko za ka bi ni ne sai kare ya ce a'a ni ban taɓa zuwa daji ba daga nan sai biri ya tambayi kare shin kana da wayau irin nawa sai kare ya mayar da jawabin cewa ni ko nake da wayau? domin wayau na har goma ne biri ya ce ka ko gani wayau na ɗaya ne amma kullum a daji nake wuni balantana kai babba mai wayau goma Shi ne kake zama a gida haba kada ka bani kunya mana sai kare ya ce to bari shirya mu tafi biri da kare suka kama hanyar daji suna cikin tafiya sai suka isa wani lambu ba tare da wani bata lokaci ba biri ya tsallake shingen lambun ya dinga cin kayan marmari irin su ayaba da sauransu sai da ya ƙoshi kare kuwa yana jin yunwa amma tun da baya cin irin waɗannan kaya sai ya ce kai biri ne fa yunwa nake ji biri ya ce to shi kenan mu je gaba ko ka sami irin naka abincin haka suka ci gabar tafiya can sai kare ya hango wata jaba ta fito daga rami sai ya bi ta ya kama ya cinye ya ce da wuri to yanzu kan na dan fara samun ƙarfi mu ƙara gaba suka ci gaba da tafiya can sai suka hango 'ya'yan kura su biyu sai kare ya ce wa biri kai ni fa zan koma gida na ga 'ya'yan kura da biri ya ji haka da biri ya ji haka kuma lallai ya gane cewa kare ya tsorata sai ya ce masa haba kada ka bani kunya mana yanzu da girmanka kake tsoron 'ya'yan kura sai kare ya daure suka ci gabar tafiya da 'ya'yan kura suka ga bari da kare sai ɗaya daga cikinsu ya ce da ɗayan je ka kira mamanmu ka ce mata ga nama ya zo har gida kuma guda biyu ɗan kuren nan ya garzaya da gudu ya je ya samu uwarsu a rami ya ce mata iya mun ga nama har biyu sun zo yawo nan take kura ta yage baki yawo ya zubo ta yi miƙa ta tambayi ɗan ta ce me da me ka gani sai ya ce mata biri da kare da ta ji haka sai ta ce ka je ka kira ɗan uwanka ku dawo gida sai ya fita da gudu ya kira shi suka koma rami sai uwarsu ta ce ku je ku hura wutar da za mu dafa naman idan sun zo nan da nan 'ya'yan kura suka samo itace suka hura wuta shi kuma biri sai ya ce wa kare ka raka ne zuwa wurin abokina sai suka tafi ba su tsaya ko'ina ba sai bakin ramin kura sai ya ce bari in shiga jira na anan biri ya shiga ya gaida kura kuma sai ya ce yau na zo tare da wani aminina ne domin ku gaisa da kura ta ji haka sai ta yi murna bari kuma ya leƙa ya kirawo kare habawa da kare ya shigo ya ga kura tsugune sai nan take ya faɗa a sume bari kuma da ya ga haka sai ya yi ya fa masa ruwa ya farfado da kare ya kuma lura an hura wuta sai ya sake kifewa da kare ya kuma lura an hura wuta sai ya sake kifewa ya ƙara suma a nan ma dai biri ya sake ta shi ya ce da shi ka je ka taya su hura wutan taufa kare bai yi masu ba ya tashi ya je hura wuta sai ya riƙa yin waƙa yana cewa biri ya kawo ni gidan mutuwa biri ya kawo ni gidan hallaka biri ya kawo ni kura ta kashe da biri ya ji haka kuma ya tabbatar kura ma ta ji sai ya ce kai kare baka iya hura wuta ba ba na ka gani da biri ya karɓi hura wuta sai ya kama waƙa yana cewa na kashe kura tara yau zan kashe ta goma ni da kare mu sha nama na hura wuta na hura wutar dafa kura na hura wuta yau zan kashe kura ta goma na hura wuta da kura ta ji haka sai tsoro ya kama ta sai ta ce to ashe sun zo ne su kashe ni sai wata dabara ta faɗo mata yadda za ta gudu tare da 'ya'yanta sai ta kira 'ya'yanta ta ce ku je ramin kawunku ku gani ko ya dawo daga farauta maza ku dawo ku gaya mini kada ku tsaya wasa a hanya da suka fita suka ɗan daɗe sai kura ta ce da biri kaga fa yaran nan sun daɗe bari in bi sawunsu in gani ko sun tsaya wasa ne a kan hanya kura na fita sai ta hango 'ya'yan nata suna dawowa sai ta yi sauri ta sha gabansu ta ce da su ku gudu idan ba haka ba kare da biri za su kashe mu da kare da biri suka gane abin da ya faru sai suka fito daga ramin kura suka ci gaba da neman abincinsu ba sauran wani tsoro domin biri ya yi yau ya kori kura da dabara Ƙungus kan kusu yare yara da fatan muna tare a madadin cibiyar dr bukar usman wacce ta wallafa wannan littafi sai jami'in da ya haɗa mana sautin shirin abubakar Aziz. aminu jibril gwadabe ke mana fatan alkhairi